Psalm 22 Salmus David Dominus regit me, et ni il mi deerit. In loco pasque ibi me collocavit. Super aquam refectionis educavit me, anima meam convertit. Deducit me, super semitas justitia propter nomen suum. Nam etsi ambula vero in medio umbre mortis, non timebo mala, coniam tu me comes. Verca tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. Farasti in conspecto meo mensam arversus eus, qui tribulant me, impinguaste in olio caput meum, et calix meus inebrians, quam preclarus est. Et misericordia tua subsequento me omnibus diebus vitae me, et ut inhabitem in domo domini in longitudinem dierum.